Hoor wat sê die Heere oor Israël, die Heere maak een hofzaak ten die mense wat in die land bly. Hy kla hulle aan dat daar niemand in die land is wat nog getrouw is aan God en by hom bly nie. Hulle ken nie meer die Heere nie, die die hele land wordt daar gevloek en bedrieg, gemoor en gesteel. Hulle mans en vrouwen verneek mekaar, hulle gaan mekaar te lijf, dis die een bloedbad op die ander, dit het droogte in die land gebring, allemaal in die land gaan dood van die dorst die wilde dieren in die veld, die voels in die lucht en zelfs die vissen in die seder gaan allemaal dood. Meneer die volk beskuldig nie, meneer aanklachten maakt in die volk nie, je moet eerder een zaak maakt in die man wat bij Godse huis die offers brengt. Hij maakt fouten in die dag, hij in die man wat Godse boodskap brengt, maakt verkeerde besluiten in die nacht. Het zal zijn familie samen met hom laat doodgaan, my volk boer achteruit omdat hulle mij niet meer ken nie. Die man bij Godse huis is die oorzaak daarvan. Je wil die pad voor die volk wijs, maar jy het niet belang gestel om hulle van mij te leren nie. Het stel daarom ook niet verder belang dat jy voor mij moet werken nie. Jy het vergeet om je volk te leren wat die Heere wil hee. Daarom gaan ik ook vergeet van je nageslag wat na jou die werk moet voortzet. Je nageslag het al meer geword. Daar het al meer mensen gekomen wat voor God moet werken. Maar soos hulle al meer geword het, het die mense wat niet naar mij wil luister nie, ook al meer geword. Mense het gedink dat jullie belangrijk is, ek gaan dit verander, hulle gaan in die toekomst niks van jullie denk nie, die mans wat die offers bring, kry voordeel uit die offers wat mij volk bring om vir hulle sonde te betaal. Hulle wens zelfs dat die volk nog meer verkeerde dingen moet doen. Hoe meer zonde die volk doen, hoe meer moet hulle offers vir die Heere bring. Omdat die priesters de deel van die offer kry om te eet, beteken meer offers vir hulle meer kos. Die mans wat die offers bring, is maar net soos die volk. Hulle doen maar net soveel sonde, ek sal hulle straf vir wat hulle doen, hulle oortredings gaan op hulle eie kop terugkom, al jy hulle hulle knippeldik aan die vleis wat geoffer wordt, zal hulle nooit genoeg kry nie. Al slaap hulle by die vrouwen wat saam met hulle werk, zal hulle nooit kinders heen nie. Hulle het moos van die Heere vergeet om met slechte vrouwen dier mekaar te raak en jou aan wijn en drank oor te gee, veroorzaak dat de mens niks meer raak sien nie. Dit laat jou vergeet van die Heere en wat je vir hom moet doen. My volk verwacht dat die stuk hout waarvan hulle jou af God gemaakt het, vir hulle sal sê wat hulle moet doen. Hulle verwacht dat de stok vir hulle die waarheid sal vertel. Hulle het losbandig geword, hulle het soos een vrou geword wat achtermans aanloop. Hulle het die Heere heeltemal vergeet. Hulle bring offers boe op die bergen. Hulle verbrand hulle offers op die jevels onder die dichte skadewee van al die groenbome. Julle dochters het prostitiete geword wat bij die offerplekke werk. Julle skoondochters het achter vreemde mans begin aanloop. Ek sal nie julle dochters en skoondochters straf vir wat hulle doen nie, want hulle volg maar net die priesters een slechte voorbeeld. Die mans wat die offers bring, gaan slaap by die vrouwen wat saam met hulle werk. Hulle breng saam met die vrouwen offers vir die afgoede. Een volk wat niet meer mooi denkt wat te doen nie, het homself verraai. Israël, als jy van die Heere afwegd wil, moet jy nie Heda saamsleep dat hij ook skuldig word nie. Heda, jy moet nie achter Israël aanloop na Gilgal en bid af en toe waar hulle hulle offers bring nie. Jy moet nie ook daar beloftes gaan maak vir die Heere nie. Israël is zo so koppig soos een bees wat vier voet vaststeek. Hij weier om te komen. Die Heere sal om sommer in die veld los. Hy sal losloop soos een jong ram wat elke keer losbreek. Laat Ephraim maar sy gang gaan. Hy het mos achteraf goede aangeloop. As sy leiers moordronk is, gaan soek hulle slechte vrouwen. Sy heerse veel meer van skande as van eer. Een stormwind het hulle saamgevat. Hulle sal met skande doodgaan omdat hulle vir afgoede geoffer het.